محمد فرمود صلی الله علیه و هر کسی که نماز قضا بر ذمه قبل از ظهر جمعه این دروغ است حضرت محمد نفرمودند اینها را همین دروغوها درست کردند با این همه سال قضا بکن و با طور که نماز جمعه حالا تمام میشه نه دروغ محض این کسان در این احادیث رو انتشار میدن در فضاهای مجازی خیلی گسترده داره انتشار داده میشه این از احادیث جعلی هست حدیث دروغین هر کسی که حدیث جعل را به اصطلاح انتشار بده فانه احد الكاذبین یکی از دو دروغو خودشه و هر کسی دروغ درست میکنه من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار هر کسی دروغ به من نسبت داد جهنم جایگاه او هست نه اینها رو کپی کنی انتشار بدید